عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فالسلام سلم الله رحمه التقوى وما تتعرى فالدين لك عمل به But Salim man har fått det ett besked jag brottet. Det var som ett inget annorlunda. شرعي له بعض بيان لي فله بعض بيان لي الله تعالى بيقول اليوم اكملت لكم دينكم الآية في السنين في كامل السن فضعياء من صائل الأمريكي bununla nasıl İslam'da artıq nəyisə etməyə ehtiyac yoxdur. İslam dini ən gözəl din və ən əfsəli və ən düşücü Allah qatında. Çünki Allah s.ə.q. buyurur ki, dini əndə Allah İslam. Həqiqi din Allah qatında İslamdır. İslam dini orta dindir. Orada ifrat təşrik yoxdur. Nəyisə alçatma, nəyisə yüksətmək, haqsız bir şey حقهم يومين تسليم في نفس يومين سبع احسن وضعوا في البيت الله سبحانه بيقول في وجعلناكم أمة وسطا الآية وجعلنا سورة يوسف في الآية بالسيدي وصبر المسيح وسط şeytan. Halbuki bir süreç meselene insanları bu hasta yoldan çektirirsin. Bazıları dursan ikrafı var Allah'da meselelerde ve bazılar ise yani neyse شرك بالله وذلك لا يمكن ان يفعله قوم الله ومجر حتى وضاعف الله فالشيطان شيطانك تتهز الرجل من مثلا صلى الله فمثل إنسان عمل لنا بدبي طبعا بيجي العادة ما بدبي عادنا نحن الله تعالى الله رب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين أعرفت وسيلة بالإشارة وعلى الله صلى الله عليه وسلم şeytan Adəm əxə bayan düşdü. O buyurdu ki, mənə qulaq asın, mən sizə yaxşı nəsiyyət edəməm. Və mənə qulaq asın, daimi cənnəti qalaq etsin. Və sizə xeyr olacaq və s. və s. və s. O nəsiyyət edən idi. Ama ki, şeytanın nəsiyyəti daima şərdir, xeyr yoxdur. Həmçinin şeytan həmçinin insanlara qəd edir, cüzdəcür bayramları, cüzdəcür ibadətləri, sevgiyle vesaire vesaire her bir insanı taşıran. Bak mesela artık Müslümanların bayramı olmayan bayramlardan da biri sevgi günü. Artık düneniydi, güyeti. Elbette ise bu Hristiyanların bayramıdır. Müslümana yaratılan bayramı tutturan. Müslüman sevgi meselesinde toplulup, Allah'ın her gün etmeyi lazımdır olan bu olmadığına görə onlar bir günü ilin, bir günü bura edirlər. Özü bu kimə bağlıdır? Bir nəhsaniyə, bir keşişlə. Lakin müsəlmana yaraşmaq o dindəki xəniq dindədir. Araq, tohid, şirkdən uzaq, qurafatdan uzaq dində kiməsə ehtiyac olur, başqa bayrama ehtiyac olur, götürsün onu. Xüsusən də bu başqa bayram dinlə bağlıdırsa. Onu gözləyir Allah sallallahu aleyhi Məsələn, Peyğəmbər sallallahu Mədinə gələndə gördü ki, müşriklər iki günə bayram deyil. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm dedi ki, Allah subhanətara onlardan da xeyrisinə ələt etdi. Qurban bayramına, oruçluq bayramı. Ona görə İbn Həcər Rəhməlullah Fətülbaridə o hədisin şərhində deyir ki, bundan götürülür ki, bu hədisdən müşriklərin bayramına sevinmək olmaz. Çünki bu onlara tamamdır. Xatəbəti alimlərdən bəziləri, oradan Şeyh Abu Haq, Əl-Səbir, Əl-Nəfəfi, Xənəfi məsələləri alimlərdən biridir. Və deyir ki, kim müşriklərin bayramında, müşriklərin bayramını yüksək tutmaq üçün, yüksək tutmaq üçün, o niyyətlə hədiyə versə, yumurta hədiyə versə, Allaha küfr edir. Ona görə hər bir müsəlman, fikirləşməlidir. Ona da deyilir, bu bidətdir, dinlə Allah olar, yoxsa yox, bu kim ixtirali və s. və s. və s. Xüsusən də adama, adama təhsil edir, o vaxt görsən bəzi zəif müsəlmanlar bunu edir və bilmirlər ki, bu bayram kimdən gəlir. Onlardan ki, müsəlmanları öldürürlər. Onlardan ki, müsəlmanlara haqlanan tapsalıyırlar. Onlardan ki, İslam ki, bir zamandır ki, müsəlman olduğumuza görə sözümüz kəsir dünyada. Ona görə belə halda, xüsusən də o bayram ilə dini bayramlara kullanır. Xüsusən də adam ixtira ilə iləri ki, dediğiniz Allah s.ə.v. deyən idi. Çünki Allah s.ə.v. həcci qüçdə buyurur, Peygamber s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. buyurur. Mən Allah söylə, Aslan Allah deyil və Allah söylə neyləri demək ki, Allahın oğlu var. Aslında orada Gecələndə deyirdi ki, Allah üstü, ilah üstü və üstü Allahın oğludur. Hələ bir adamın xərəm bayramını götürmək, dəfələ də qeyd etmək necə. O xüsusən bilədi ki, müsəlmanları asla tapdanılır. Müsəlmanlar nədən, müsəlman hüquqlarına görə sözləri keçmir və s. və s. Və kafirlərdən xeyr gözləmə. Necə deyirlər, ilan, ancaq ilan doğar. Ona görə məsələ müsəlmanlar, Əvvəl təsələn bu bayramları və məsələn fikir verirsən, bayram və həmçinin sevgi. Hansı ki, İslam sevgi barədə danışıb və ən böyük sevgi Allah olmalıdır. Və sonra Rasulullah, və sonra Əhl-i Beytinə, və sonra sözlərində, Əhl-i Beytindən sözləri, həmçinin sonra sahabələrə məsələn Peygamber sallallahu buyurur. Siz başka kardeşinizi sevmeyin de özünə etdi ki, başqa qardaşlığını istəməyəcək. Ona sevməyəcək. Hətta məmin olmazsınız. Ona görə İslam bizə ancaq xeyri əmr edir. İnsanlara xeyr etmək. İslam bizə əmr edir, valideynləri sevmək, onlara baxmaq, zövcəni sevmək, ona ehtiram eləmək, onunla adil olmaq, ona sürmətləmək, həkim qardaşları sevmək, Sonraki bu meselelerde sen kendisi yokturlar. Ama Mehmet bu meselelerde ve fikirlerinden kalın Allah hakkında ne dedi. Hepsine ne rahmet var, ne dost, ne kardeş, ne ırva vesaire vesaire. Evlerden da hiçbir şey sesi gelir. Lakin İslam öyle değil. Aksine İslam sevgini cenneti bilmeyi sebeplerinden biridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Siz cənnətə girməzsiniz hətta Allah Allah'a iman getirincə. Allah Allah'a iman getirən sayılmazsınız hətta bir öz istəyincə. Və əgər istəyirsiniz, deyir sizə bir əməlin hansı ona etsəniz, bir öz istəyərsiniz, deyirlər ki, deyirlər, idər ya Rasulullah, deyir ki, çalanı yayılacaq ona. Fikirlərsəm İslamı, sevgini cənnətə girməyə səbəblənən biləcək. Babası hadiste Peygamber sallallahu buyurur ki, İbn-i hediyeleri işitlemesi bilirsin. Babası hadiste buyurur ki, Efendimiz Ahmet Sonuçlar Resulü sana haber versin onu seveyim. Ve başka ve başka başka. Dedi bir şey verirsen İslam, sevgi barında danışır, haklı bir günah ediləmir. Hər günə toxunur bu məsələdə, ki, cəmiyyətdə bunu yayılmalı və həmçinin bunun səbəblərinə toxunur. Ona görə hər bir müsəlman özünü gerek qoruyan, Özün gerek buraya bu tür məsələlərdə və həmçinin əhl-i beytin, çünki Allah subhanətə və buna əmələ əmr edir ki, özü və həmçinin əhl-i beytini cəhənnəmin əzabından qoruyur. Allah subhanətə və bizi bu cür şərlərdən uzaq etsin, Allah subhanətə və xalqımıza irad etsin, Allah subhanətə və müsəlmanlar ki, yarab xəstədə Allah şəfa ver, yarab həmçinin ölkəmsən, müsəlman olsan, xətadan, davadan qoruyur. من ضر أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله هم سيدنا Hər bir müsəlman müsəlmanlar mühüm məsələlərdən həmçinin müsəlman belə e, الله görəndə vacibdir bir yanaşma, sərt yanaşma olaraq, vacibdir başa salmaq, yanaşmalar. Çünki cəmatı çox düzülmür, ona görə nə oldu, istəyirlər eləsinlər, kimlərsə oxşasınlar. Bu da təbii ki, nədən irəli gəlir? Amma iman zəifliyindən və marifçinin, xüsusən də dini marifçinin əqidən barədə, e, hətta Quran-ı kərimdən e, məlumatın az olmağıdır. Ona görə xüsusən də məsələn, müsəlman xüsusən belə şey eşiləndə batıl sözünü güvenmiyorsa, vatandaşlık ki bizde şimdi kehanete alimlerinden biri bu ki eğer şey e, kim bu bayramda her bir yumurta hediye ederse, kafir, kafirdir, sayıhada gibi. Tabi kişi ve kimleye hiç kim ışıklan bayramında o bayramı adaletlendirmek için, yükseltmek için bunu etse küfür edin, kafir olmaz. Ona göre buraya şükür şey ediyorum oğul. Şimdi çok vaktini e, dinlen ehli olmayan, kamilleşmeyen, e, niyyəti başqa olan bu cür cümlələrlə görsən çaşır. Bu cür cümlələrlə görsən çaşır, görsən başqa cür başa düşür, başqalarının insanlar barədə fikirləşir. Ona görə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır və yazan samimiyyətən dəvət edənsən, hökum verən yox. Həmçə ehtiyat olmaq lazımdır, niyyətlə görürsən məktibimizdə, əlhamdülillah, biz də çox sevdiyirlər məktibimizdən, heç alınmır. Çünki məktibimiz o nəbdəstanlardan hamısından uzaqdır. Bizim məskid ancaq xeyri dəvət edir və heç vaxt kiməsə qarşı və s. və s. hər şey deyib, əksinə ələ olmanın əleyhinədir. Lakin bəzi münafiqlər və s. görənizdən gəlib e, zındıqlar, bərəklər, faydalarlar. Hər olanda olan tutma lazımdır. E, Bilinmir kimdir, hardan gəlir, bəlkə təxir vaxtıdır, dəli mətninizi şiddətlənmək istəyir və s. və s. Hələ şeylər gəlir o niyyətən, bəzi zındıqlar hərəkətindən. الله سبحانه وتعالى bize şifayda mazun etmeyin. İbad Allah, ibad Allah, inna Allah yamur bil ad vel ihsan ve izzil kurba ve yanil fahşai vel munkar vel bani ve eyyikum leallekum tezekkerun ve leykum ve atvam. Vallahu ya'lem ma tasna'un.